Sa obavljanjem namaza, to jest klanjanjem, treba početi čim se zna Fatiha i makar još jedna sura na pamet. A onda u procesu povećavati fond sura. Šta učimo na sjedenju u namazu? Ovo na strani 30 kratke upute.